50 languages. 48. 48. Les activités de vacances. Les activités de vacances. Est-ce que la plage est propre Est-ce que la plage est propre Est-ce qu'on peut se baigner là Est-ce qu'on peut se baigner là Est-ce que c'est dangereux de se baigner là est-ce que c'est dangereux de se baigner là Est-ce qu'on peut louer un parasol ici Est-ce qu'on peut louer un parasol ici Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici Est-ce qu'on peut louer un bateau ici Est-ce qu'on peut louer un bateau ici Je voudrais faire du surf. Je voudrais faire du surf. Je voudrais faire de la plongée. Je voudrais faire de la plongée. Je voudrais faire du ski nautique. Je voudrais faire du ski nautique. Est-ce qu'on peut louer une planche de surf Est-ce qu'on peut louer une planche de surf Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques je suis seulement un ou une débutant débutante. Je suis seulement une débutante. Je suis moyen ou je suis moyenne. Je suis moyenne. Je m'y connais déjà bien. Je m'y connais déjà bien. Où est le téléski Où est le téléski As-tu amené les As-tu amené les skis As-tu amené les chaussures de ski As-tu amené les chaussures de ski